Book 2 უარყოფა პირველი უარყოფა 1 ამ სიტყვის მნიშვნელობა არ მესმის ამ სიტყვის მნიშვნელობა არ მესმის ეს წინადადება ვერ გავიგე ეს წინადადება ვერ გავიგე. მე არ მესმის მნიშვნელობა. მე არ მესმის მნიშვნელობა. მასწავლებელი. მასწავლებელი კაცი. გესმით მასწავლებლის? გესმით მასწავლებლის? დიახ, მე მისი კარგად მესმის. დიახ, მე მისი კარგად მესმის მასწავლებელი მასწავლებელი ხალი გესმით მასწავლებლის გესმით მასწავლებლის დიახ მე მისი კარგად მესმის დიახ მე მისი კარგად მესმის ხალხი ხალხი გესმით ხალხის გესმით ხალხის არა მე მათი ისე კარგად არ მესმის არა მე მათი ისე კარგად არ მესმის მეგობარი გოგო მეგობარი გოგო გყავთ მეგობარი გოგო გყავთ მეგობარი გოგო დიახ ყავს დიახ მყავს ქალიშვილი ქალიშვილი გყავთ ქალიშვილი გყავთ ქალიშვილი არა არ მყავს არა არ მყავს Thank you.